aşığı ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şop şop şop şop şop şop şop şop Şoptur şoptur beni be Çuptur çuptur beni ye Onlar acı ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şakayla makayla başlarmış işler Gürültü patırtı kim kimi dişler Şapır şupır kıpır kıpır Söyle bu devirde kim beni ister Beni beğeneni ben ben beğenmem Benim beğendiğim ise beni beğenmez Yoksa ben tipsiz miyim he Hop diyorsun hiç aldırmıyor Hap diyorsun dönüp bakmıyor Başkaları ne yapıyor şap ayarlıyor Yoksa ben zurna mıyım he? Yanına çağırdı beni hayret ettim Ulan tamam şimdi iş oldu dedim Umarım benden pahalı içecek istemez İşten de yeni koldum param yetmez Gel bir şeyler içelim demez mi bana Elimi tutup götürmez mi bana? O istedi vodka ben bir bardak su Bardağa baktım içi buz dolu Ne yapıyorsun dedim barmen aklın başında mı Her neyse bizimki vodkayı yudumladı Herhalde yaradı yanıma yanaştı Gömleğimin üstü mesini açtı Fırsat bu fırsat aman kaçırma Sırası geldi artık söyle bana Şıptır şıptır beni öp Çıktır çıktır beni ye Onlar acı ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şıptır şıptır beni öp Çıktır çıktır beni ye ben tüküreyim Güm güm başım alıp yine nere gideyim Öldüm bittim bittim ben Öldüm bittim bittim ben Dum dum ziller vurdu bak yine beynime Zum zum kendine gel sakın pes etme Öldüm bittim bittim ben Öldüm bittim bittim ben Şuttur şuttur beni Şuttur şuttur beni Onlar acı ben tatlı Uyumamıştım uzun zamandır Telefonum çaldı arayan babamdır Neredesin lan sen? Buradayım baba. Evin yok mu senin? Gelme bir daha. Ulan evden de kovulduk, işten de kovulduk. İş yok, güç yok, para yok, ev yok. Sustuk, sustuk, kustuk, kustuk. Kim ne değilse sustuk. Önümdeki fıstık konuştu, konuşturdu. Aklımı da uçurdu. Hayal mi, gerçek mi, rüya mı, masal mı? Çıkar mı, çıkmaz mı, tutar mı, tutmaz mı? Sorular, sorular, aklımdaki sorular. At bunları kenara. Çünkü karşımdaki yeter bana Şaptır şuptur beni Çıttır çıttır beni ye Onlar acı ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şaptır şuptur beni Çıttır çıttır beni ye Onlar acı ben tatlı Benden başka böyle var mı? Şaptır şuptur